بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله وسن فسيح جنانه العام تعريفه العام لغة الشامل تشيز عامي شاملی هست در لغت مشموله مشمول همه چیزه شامل هم چیزه واصطلاحا اللفظ المستغرق المستغرق لجميع افراده لا تسيك استغراق بعد جميع داشته باشه عموم این مسجد مستغرق همه کسانی هستن که چی همه این مسجد کل این مسجد ما فی المسجد من فی المسجد دلالت بر چی میده تمامی کسانی که در این مسجد هستن بلا حس بدون حس کردن تمامی کسانی که تو این مسجد هستن بدون حس ان الابرار لفی نعیم ابرار مؤمنین نیک که اصحاب بر و خوبی و, خوبی و نیکی و احسانن در چی به سر میبرن؟ در خوشی ان الابرار همه ابرار حالا کسانی هستن استثناء بشن کسی هست صاحب بر و خوبی, خوبی و نیکی باشه ولی در خوشی به سر نبره بله اگر دچار گناه شده باشه مر النبی صلی الله علیه و قبل فرا عنهما يعذبهما يعذبان من كبير حدیث بر میده صحابه رسول الله مؤمنا بودن ابرارم بودن که عقوبتشون به اندازه چیه؟ به اندازه گناهش حالا بحث عام دیگه یک لفظ عامه که چی چیزهایی ازش استثناء میشه یا خاص میشه فخرج الان این مثال شیخ زد برای اینکه چه سیغه های چون معر ان الابرار یک از سیغه های عمومی که دلالت بر عمومه فخرج ان المستغرق المستغرق لجميع افراده ما لا يتناول الا واحدا كالعلم الزنك عامر دلالت بر یک شخص میده عام نیست خاص یک نفره و نکره فی سیاق الاثبات نکره در سیاق اثبات گفتیم چیه نکره در سیاق اثبات فذبحوا بقره مطلقه فذبحوا بقره مطلقه یعنی يعني ای بقره نه تمامی گاوها شمول نیست یک گاوه درسته فذبحوا بقره نکره در سیاق اثبات كقوله فتحرير رقبه تحرير رقبه يعني چی یک برده یا کنیز رقبه چه کنیزش چه عبدش بردش فتحریر و رقبه آزاد بکنی هر نوعش کوچک بزرگ شامل میشه لانها لا تتناول جميع الافراد نيك حمي بعدها برده ها على وجه الشمول وانما تتناول واحدا غير معين یک شخص دار نظر گرفته شده وخرج بقولنا بلا حص ما يتناول جميع افراده مع الحصر كأسماء العدد مئة ألف مئة وألف ونحوها نحوها صد نفر ده نفر از اینجا 20 نفر از این کلاس این دیگه چی؟ عام نیست خاصة دیگه 20 نفر خاص سیاق العموم سیاق العموم سبعه هفت مورد ذکر میکنه سیاق العموم ما دل على العموم بمادته مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة كقوله إن كل شيء خلقناه بقدر ان كل شيء خلقناه بقدر هر چیزی مخلوقی شما میبینی با چیه قدر خداوند خب این رد محکمی هست بر بر کسانی که میگن قول خدا مخلوقه درسته اونهایی که میگن کلام خدا مخلوقه چون این آیه مخلوق را از خالق جدا میکنه ان كل شیء خلقناه یعنی تمامی مخلوقات ما با تقدیر خودمون آیا کلام خدا با تقدیرش بوده خیر بس که بعد در حائیه انشالله سر حائیه اونجا بحثش مفصل میشه و خیلی مهمه در بحث خصوصا لفظ کل که دلالت شمول مگر اینکه قرینه یا ذهنی یا لغوی یا عرفی دلالت بده بر اینکه کل بر شمول شمول نیست مثال فرموده رسول صلی الله علیه و حفظت القاف حفظ قوله الصحابي حفظت القاف والقران المجيد من في النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم على من في النبي صلى الله على المنبر يقرأه كل الجمعة يقرأه كل الجمعة على المنبر سوره قاف را حفظ کرده از رسول الله که هر جمعه کل جمعه یقرأ کل جمعه هر جمعه آیا خوندن سوره قاف هر جمعه واجبه خیر چرا قرینه فعل رسول الله صلی الله علیه و رسول الله همیشه نمیخون به دلیل دیگر روایت ها که رسول خطبه حاجت میخون و مواعظ دیگر داشتن و همچنین فرموده خداوند در قرآن کل من علیها فان همه چیز فنا میشه اون چیزی که روی زمین اون چیزی که در مقام همه چیز فنا میشه و یبقى وجه ربک حالا میگن که شما که اعتقاد سلف دارید برای خدا وجه قائلید یعنی دست خدا هلاک میشه و یبقى وجه ربک صورت خدا میمونه یعنی دستش از شما که قائل به صورت خدا هستید و قائل به دست به خدا هستید چه جواب میدید میگیم اینجا جزء مراد کل تبت ید ابی لهب و تب درسته تبت یده دست ابو لحب بشه جزء مراد کل مراد کل شاید جز بیاد مراد کل یعنی خود ابو لحب بشه و خود ابو لحب شده شد نه دستانش که خود ابو لحب شد پس اینجا بعد مراد چیه خود خدا حالا سوال بحث ما اینجا نبود بحث ما چیه بحث این که همه چیز نابود میشه جز خدا حالا جز خدا عرش هم نابود میشه لوح محفوظ هم نابود میشه خیر به اجماع اینا شامل این نیستن چرا چه دلیل چه قرینه ای هست نصوص دیگر نصوص دیگر که ثابت میکنه که یک سری چیزها در این کل شامل نیستن مثل فرموده خداوند تدمر کل شیء به امر ربه همه چیز را یعنی خداوند عقاب عقوبتی را فرستاد که همه چیز را نابود بکنه همه چیز را نابود کرد فاصبح و آخرش گفت چی لا یرا الا مساکنه مساکن شمول پس اینجا کل داد بر شمول داد شمول شمول کلی چیزی استثنا نشد خیر چیزهایی هم هستن که استثنا شدن بس فورا بر یک عموم تصمیم نگیریم و قضاوت بکنیم تا اینکه به قرینه لغوی یا عرفی یا شرعی نگاه بکنیم که مشخص بشه که مراد و مقصد از این قضیه چیه اسماء الشرط كقوله من عمل صالحا فلنفسه فأينما تولوا فثم وجه الله فأينما من ما من عمل صالحا انها اسماء الشر هر كسي عموما هر کسی نعمل الشخص شخص ما مطرح بکنه فاينما هر هر هر طرفی بری هم طرف بنده اسماء الاستفهام كقولي فمن يأتيكم بماء معين يعني غير از خدا كي بتون آب ميرسونه كي بتون آب ميده فمن ياتيكم غير از خدا انس و جن همه شامل میشن ماذا أجبتم اسم استفهام ماذا أجبتم المرسلين بحث حماس فأين تذهبون بحث عامة فأين تذهبون رابعا الأسماء الموصولة كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والذي جاء والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا إن تمامي كسانك جهاد کردن راه حق را آیا هر کسی به جهاد رفت شامل میشه خیر هر کسی هر کسی بله ما کلام خدا نمی نمیکنیم ولی کسانی هم هستن استثناء شدن مثل کی باب لا یقال لفلان شهید صحیح بخاری اون شخصی که نیزه رفته بود بل نیزه خوابید و خودش خلاص کرد که از اصحاب ناره اصحاب شده نبود استثناء شده از این یک قرینه پس داریم که این کل دلالت بر شمول قطعی تمام تمامی افراد و نمیده کسانی هم میشه که از اون افراد استثناء بشه ان فی ذلك لعبرة لمن یخشى لمن این قرآن عبرتی برای کسی که از خدا بترس یعنی هر کسی که از خدا بترس ولله ما فی السماوات و ما فی الارض برای خداست آن چیزی که در آسمان ها و زمین یعنی همه چیز جز مخلوقات خدست آن خداست النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري كقوله وما من إله إلا الله وما من إله إله جشيه نكرة يعني هيش معبودي هيش معبودي نيس بحق جوز الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل يعني تمامي معبودات دیگه اون اون مرده در الا الله شامل میشه؟ نه همه اون معبودات هر کسی جز خدا دعا میشه توسل میشه همه اونها باطلا ناکم این مسائل لغوی هم بحث اعتقادی توش هست هم بحث فقهی و عملی وعبد الله ولا تشركوا به شيئا نهی اینجا از شرک چه نوع شرکی اکبر و اصغر چون نکره در سیاق نه إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما إن تبدوا شيئا يعني هر چیزی دیگه هر چیزی به نام بکنید که خوب باشه بد باشه همه چی شامل میشه من اله غیر الله یأتیکم به من اله کی هست جز خدا المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا كقوله فاذكروا نعمة الله عليكم فاذكروا نعمة الله أي أي نعمه هر نعمتي تمامي نعمت های خدا يعني تمامي نعمت های خدا را بياد داشته باشید فاذكروا آلاء الله آلاء چیه؟ تمامي نعمت های الله را بياد بياري سابعا المعرف بألف اللام الاستغراقية مفردا كان أم مجموعا مفردا كان المعرف بألف اللام الاستغراقي بألف اللام الاستغراقية مفردا كان أم مجموعة مثل قول كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا يعني كل إنسان همي إنسان ضعيفا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم الأطفال الأطفال معرف بألف اللام الاستغراقية تمامي أطفال يعني فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم وأما المعرف بألف اللام العهدية فإنه بحسب المعهود ألف الله معاه بحسب معهوده فإن كان عما فالمعرف عام أجر عامة معرف عامة وإن كان خاص خاصا فالمعرف خاص أجر يعني أجر أون معرف خاص باشه ونخصص مثل مثال العام قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم الملائكة فسجد الملائكة الملائكه إنجا چیه؟ عام إنجا درست عهده ولكن مقصد چیه؟ تمامي ملائكة كلهم اجمعون ومثال الخاص قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعاسى فرعون درست على خاصه معروفة ولكن اینجا مقصود چند تا فرعونه یک فرعون اون فرعونی که با موسی مبارزه کرد مراد خاصه یک شخص خاص واما المعرف بالف اللام التي لبيان الجنس فلا يعم الافراد اگر الف و جنس باشه توش الف جنس باشه تعمیم نداره فاذا قلت الرجل خير من المرأة او الرجال خير من النساء مردا بهترن از زنان یا زنان بهترن فليس المراد ان كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء این دلالت بر این نمیده زنان بهترن از مردان یا مردان دلالت بر این نمیده که یکی را بر اینها برتری دادی و انما المراد ان هذا الجنس خير من هذا الجنس یعنی نوع جنس این از این بهتره و ان كان قد يوجد من افراد النساء من هو خير من بعض الرجال هرچند که شاید زنا هم بهتر باشن در عمل مثل زلیخا مثل آسیه و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون مثال میزنه برای مؤمنین یعنی برای مرد و زنش مؤمنین به خاطر مکانتش زلیخا اشتباه بود از ذهنم پرید خواستم بگم مریم گفتم زلیخا این از جوهی است به سبت لسانه <laughs> لم لم یکمل من الا اربعه چهار نفر بیشتر از زنا کامل نشدن آسیه هست و مریم و بعد در اسلام هم خدیجه و فاطمه <laughs> سبت لسان بود العمل بالعام يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه باید عام عمل بشه تا تخصیصش بیاد لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم الدليل على خلافه تا دلیلی ثابت ناس که این عام نيس باید عام عمل بكني وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل به بعمومه این يعني اگر سبب خاصی هم داشت درست كسبب خاصه ولی عبرت بعموم اللفظ باید به اون عام عمل بشه لان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الا ان يدل دليل على تخصيص العام مثلا اینکه الدليل بيض كبقى إن خاص إن شخصه بما يشبه حال السبب الذي ورد من اجله فيختص بما يشبهها مگر اینکه این دلیلی بیاد که بگه ما شابه این هم شامل میشه یا کسی که مثلا مثل این باشه اصبر عمومه یا مثلا بیاد دلیلی بگه که آه، این خاص این شخص مثل قضیه زهار که اینجا مثال میزنه مثالو ما لا دلیل على تخصیصه آیات الظهار ظهار کسی به زنش بگه تو مثل مادرمی خب اینجا دلیلی داریم بر تخصیص بگیم این خاص اون صحابی بوده دلیل نداری میگه شیخ فإن سبب نزول ها ظهار اوس بن صامت والحكم عام فيه وفي غيره حكم عام هر کسی این حرف ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله ليس من البر الصيام في السفر نگو عبرت به عموم لفظ جای عبرت میشه به خصوص سبب اینجا عبرت لیس من البر از نیکی نیست روزه گرفتن در سفر اینجا عبرت به خصوص سبب نه به عموم لفظ قرینش چیه روزه گرفتن خود رسول الله صلی الله علیه و در رمضان در سفر چون رسول الله صلی الله علیه و خودش روزه گرفته رسول الله غیر از بر و خوبی انجام میده نه خیر انجام نمیده پس اینجا لیسا من البر در حق کی بود اون شخصی که دل علیه اون شخصی که غش کرده بود او را با سایه پوشانده بودن اووردن افتاده بود در حق این شخص و کسانی که مثل اینا که در سفر خسته میشن از پا میفتن از پا در میان در حق اینها نیکی نیست که روزه بگیرن در حق اینها نیکی نیست که روزه بگیرن لیسا من البر فان سببه ان النبي صلى الله كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه جمع شدن اصحاب یک شخص هم روش سایه انداختن فقالوا ما هذا قالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر از نیکی نیست کسی در سفر روزه بگیره فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل کس این عام در حق تمام کسانی که این حالت رو دارن و هو من يشق عليه الصيام في السفر مثلا کسی رفته در ماه مبارک رمضان به کجا به عمره و میخواد تواف بکنه تواف بکنه و کسی هم نیست او را ببره مثلا بفر در روز و اگر بره تواف بکنه در حال روزه ضعیف میشه آیا اجازه داریم که بهش بگیم که شو بخوره بله اصلا اونجا که دیگه اصلا در سفر مطلقا یعنی کار به ضعیف شدن و غیر ضعیف شدن نداره یعنی در سفر مقید به مشقت نیست اگر مشقت بود اونجا هست که دیگه نیکی نیست ولی در غیر این صورت مباحه برای مسافر اگر شخصی در مسافرت روزه بگیره یا نگیره درسته؟ برای مسافر دیگه حق اختیار داره میخواد بگیره میخواد نگیره اینجا لیسا من البر در حق کسی که چی؟ کسی که شاقه برش کوب نیست و هذا العموم خاص به من يشبه حال هذا الرجل ويشبه حال حال هذا الرجل وهو من يشق عليه الصيام في السفر والدليل على تخصيصه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه بر رسول مشقت نبود در سفر روزه ولا يفعل صلى الله عليه وسلم وليس ببر اگر خوب نبود رسول انجام نمیداد نکنید مسئله عام خیلی مسئله مهمی هست متاسفانه احساسات و عدم اندیشیدن در نصوص و جمع بین نصوص سبب میشه انسان در غفلت بیفته در غفلت و جهل مرکب بیفته یکی از دوستان بحث بود باش در فرموده خداوند لا يحب الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم درسته الا من ظلم عام یا خاصه مطلق یا عام عام الا من ظلم عام هر کسی چرا شما انکار میکنید اون اون کسانی که بر حکام ظالم انتقاد میکنن عام دیگه الا من ظلم هر مظلوم بشه حق انتقاد از حاکمش داره درسته الا من بوله هر کسی مظلوم بشه نص عام دلالت بر این میده که هر کسی تو عربستان تو نمیدونم امارات یا هر کشور دیگر عربی و غیر عربیش عجمیش ده مالیتی باشه اندونزی باشه فکر نکنه که ما طرفدار حکام خلیج هستیم خب این ناس عامه این ناس عامه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول یعنی تو خدا دوست داره که قولا بیای انکار بکنی بر حکام مگر اینکه مظلوم بشی یعنی مظلوم حق داره که بیاد انکار بکنه بر حکام علنی خب این نسام خب رسول الله صلی الله علیه و سلم میان اذا اردت النصيحه الذي سلطان فلا تبده علانیه یکی یه جا صحبت میکردم در همین موضوع بعد به من گفت شما سلفی ها با فکر خودتون میاد دفاع از حکام میکنید شما که دین فروشید این فهم خودتون داری قالب میکنید گفتم من اصلا حدیث رو ترجمه کردم یه یعنی یک جا حدیث رو فقط سرد میکردم میخوندم شما این نص رو ترجمه میکنید اگر نصیحتی به سلطانی دارید علنیش نکنید فلا تبده علانیتا ولكن فلیأخذ بیده دستش رو بگیره یک گوشه خب بعد اومد گفت که پس چطوره رسول الله صلی الله علیه و میگه افضل الجهاد کلمه حق عند سلطان جائر بهترین جهاد کلمه حق نزد سلطان جائره گفتم حدیث ترجمهش درست بخون درست ترجمهش بگو عند عند سلطان نزد سلطان نگفت روی تریبون تلویزیون اینجا اونجا هم خودتو در غم و غصه بندازی هم مردم هم توطئه بکنی هم داد و بیداد و پا به پا بندازی نابل بین نصوص با جمع بشه عامه الا من ظلم خاصه فلا تبده خب نه این ناس مثلا رسول الله صلی الله میفرماین حدیث صحیح بخاری مسلم سیکون علیکم اثر اثاره امور استثاره میشه یعنی تحریک میشه تحریک آمیز ظلم اثر و امور تنکرونها امور منکری انجام میدن خب میبینیم در کشورها مشروب فروخته میشه زنا علنی انجام میشه امور تنکرونها قلبا انکار میکنیم ولیکن چی تصبرو وظیفه شما صبر کردنه تا در بعد روایت حتى تلقون على الحوض صبر بکنید تا به من به حوض برسید میگه اینا سلفی صوفیه اما فورا وقتی گفتی حدیث رو گفتی حدیث و فقط ترجمه بکن حدیث میگن شما سلفی صوفی هستید قعدی هستید سلفی اونجایی که فقط ادعای سلفیت شما جهاد را لغو کردید خیر الجهاد باق إلى قيام الساعة. جهاد باقیه ولی که جهاد ضوابط شروط امامی میخواد الامام جنه یستجن و یقاتل من ورائه. امام میخواد پشت سرش آدم جهاد بکنه شرط شروط قواعد اصولی داره چطور بین این نصوص جمع ببندیم این مسائلی که ما داریم میخونیم مسائل شرعی هست که جهاد واجب میشه کی نمیشه کی عامه کی خاصه مثلا فرمودی رسول صلی الله اسمع واطع از ولی و ان ضرب ظهرك واخذ یک صاحب حوا چی بگم یک فرستی شده شیطان چی میگم الان اسمش میگم تابع هوای نفس در تفسیر این حدیث و ان ضرب ظهرك واخذ مالك چی گفت گفت که این اگر اون حاکم مسلمان حالا این شخص تکفیر فرار کرده نمیخواد تکفیر بکنه حاکم میگه این اگر ضرر به یک فرد به یک فرد رسیده ان ضرب ظهرك واخذ مالك یک فرده عام نیست وإن ضرب ظهرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واقع شيخ فوزان شي جواب داد اینا کن بحث اصول چی بحث علمية يعني مباحثه علمية دار بحث جمع بين نصوص شيخ فوزان دار جواب هذا صاحب هوى يريد أن يفسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بهواه بحوا هوا و هوس خودش میخواد تفسیر رسول الله نگو جمع یا فرد وقتی که میگه و ان ضرب ظهرك اي احد ضرب ظهره درسته؟ و این ضربه ظهرت خبر داری میده که بعدش انشاست یعنی هر کسی کتخ خورد میخواد جمعی فردی جامعی ظلم شدن و اخذ امانت حدیث فاسمع واطع سمع طاعت داشته باش پس الان چطور جمع ببندیم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم میگیم این نس عامه یه مسائل ازش استثناء شده برای صد ذریعت بخاطر همین در عقیده تحویل میکنیم چی والجهاد باقی الى قیام الساعه خلف كل بر و فاجر چه نیک چه بد چه عاصی باشه گناهکار باشه الا که رسول الله صلی الله علیه و آله کفر بواح آشکار کفری که سلطانی دلیلی پیش خداوند بر کفر قطعیش داشته باشی نه کفر زنی نه زنن حکم کنی بس این مسائل مهم در جمع بین نصوص اصطلاح هرچند که ربط داره به مسئله تکفیر که قبلا ما اینجا کنفرانس داشتیم و این مسائل عام و خاص برامون جمع بین این نصوص بین نصوص بدون جایی که به همدیگه بزنیم و سبب بشه که ما صاحب هوا بشیم حدیث و قول رسول الله را رد بکنیم نجات بیابیم خصممون روز قیامت رسول الله صلی الله علیه و سلم خصممون اون کسی که باید روبروش بیستیم وقتی حرفش و سخنش رد میکنیم اون کسی که مقابل ما هست رسول الله صلی الله علیه و سلم که از طرف خودش حرف نزده انه لا ينطق عن الهوا بخوام نصوص حدیث رسول الله رو به هم دیگه بزنیم بدون دلیلی از شرع مخاصش بکنیم تخصیص و مطلق بدون دلیل بدون مراعات این ضوابطی که علما گذاشتن این چیه جهله این نه جهل بسیطه جهل چیه مرکبه فکر میکنه یحسبون انهم یحسنون صنع فکر میکنن کارشون درسته در صورتی که کارشون کاملا باطله و باید قواعد و ضوابط شرعی را مراعات بکنن در جمع بین اقوال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الخاص تعريفه الخاص لغة ضد العام الخاص لغة ضد العام خاص ضد عام چیز عموم شموله خاص تخصیص پیدا میکنه به افرادی و اصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص او عدد كاسماء الاعلام والاشاره والعدد لفظ دال بر شخص معين یا عددی مثل ده 20 یا اسماء اعلام زید و عمر و فلان یا اشاره به عدد فخرج بقول على محصور عام یعنی لفظ دلالتی که میده بر محصور یعنی یه چیز خاص عام خارج میشه و تخصیص لغتا ضد التعمیم ضد عموم وشمول دادنه واصطلاحا اخراج بعض افراد العام بعضی از افراد عام خارج بکنیم مثل الا من ظلم را بعضی از افراد خارج ساختیم اونم در صورتی که حاکم مسلمان جائرم باشه ظلم بکنه اونجا هست که چی اونجا هست که دیگه حق قول افشا نداریم والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص وهو الشارع کی تخصیص میده شارع الله جل وعلا أو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلق الدليل الذي حصل به التخصيص إن يعني مخصص دليل شرعية ما هو دليل القرآن دليل السنة بشيء ودليل التخصيص نوعان متصل ومنفصل يعني شو الدليل متصل بشيء منفصل فالمتصل ما لا يستقل بنفسه استقلال بنفسه خودش نداره من چیزی که متصل یعنی با هم بیاد والمنفصل ما يستقل بنفسه منفصل استقلال خاص خودش داره حالا هاش میاد اولا فمن المخصص المتصل مثال مخصص متصل اولا الاستثناء وهو لغة من الثني وهو رد بعض الشيء الى بعضه كثني الحبل يعني یه چیزی به چیز دیگه برگردوندن مثل برگردوندن تناب واصطلاحا اخراج بعض افراد العام بإلا او احدى اخواتها اخراج بعض افراد عام با ادوات استثناء مثل الا او إحدى أخواتها أخوات إلا كقوله تعالى إن الإنسان لفي قص إلا الذين آمنوا همين شما در زياني مگر چه سنة شما الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمانا آوردن عمل لك انجام دادن و تواصی به حق و فخرج بقولنا بإلا وإحدى أخواتها التخصيص بالشرط إن شاء الله تخصيص بالشرط فهم كون وفي غيره فهذا ما إن شاء الله مفصلا فهم كون شروط الاستثناء استثناء يشترط لصحة الاستثناء شروط منها اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما متصل وشيء يا حقيقي يا حكمي فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل يعني بين مستثنى من أو مستثنى فاصلين نباشه اما متصل حقیقی و المتصل حکما الان همه اینا مثالاش میاد فقط الان تعریفش میگه بعد مثال میزنه شیخ و المتصل حکما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعقاص متصل حكمي مثلا شخص حرف میزنه یه دفعه میزنه یا همون کحکح سرماخوردگی مثلا بالفرض کلام داریم میشنویم حرف شخص میزنه یه دفعه سرفه میزنه سرفه زدن یا عطسه زدن سرفه یا عطسه این متصل حکمی هست متصل حکمی فإن فصل بينهما فإن فصل فاصل أو سكوت لم يصح لم الاستثناء إن اگر فاصله بیفته دیگه اونجا استثناء واقع نشده مثلا يقول عبیدی احرار دیگه بردگان من آزادن سپس ساکت بشه او يتكلم بكلام آخر یه هاتي دیگری بزنه ثم يقول الا سعيد مدار سعيد فلا يصح الاستثناء ويعتقد أي مثل یه شخصی زنان من تلوغا مدار فلوني بعد مدتي مدتی گذشت كابل حرفش شد اینجا دیگه طلاقش كيه طلاقش واقع همه طلاق همه همه بله همه تلاقش اگر فاصله بیفته وقيل يصح الاستثناء مع السكوت او الفاصل اذا كان الكلام واحدا اگر كلام یکی میگه درسته مثال مثلا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكه إن هذا البلد حرمه حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكه ولا يختل خلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم إن این سرزمین رو خدا حرام کرده روزی که آسمان ها و زمین خلقت شدن نه خارها شکسته میشن و نه هم از اون علفاش جیده میشن یعنی اون علفهای ترش هم ولا یختل خلاها منظور علفهای ترش و علفهایی که سبزن اونها هم کنده نمیشن فقال العباس یا رسول الله الا الاذخر مگر اذخر یا رسول الله یعنی بعد از این فاصله افتاد رسول ساکت شد فانه لقینهم و بیوتهم یعنی ما استفاده میکنیم برای آتش برای ذوب کردن آهن و برای خونه سازی مثل کاهی که خودمون تو گل قدیما انجام میدادن و خونه میساختن فقال الا الاخر اونجا هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم اذخر و هذا القول ارجح لدلاله هذا الحديث عليه این قول راجحه ثانيا لا يكون المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه این بحث اختلافیه یعنی اون چیزی که استثناء میکنیم بیشتر از نصف نباشه فلو قال له علي عشرة دراهم اگر یک شخصی بگه ده درهم بر من هست حالا مثلا بخواد زکات بده یا صدقه بده یا بر یک شخصی بده الا سته مگر شش تا مگر شش درهمش لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها دیگه استثناء اینجا درست نیست چون بیشتر و استثناء کرده از اون عدد کل 10 تا 6 تا استثناء کرده نه استثناء باید کمتر باشه بعضی این شرط رو گذاشتن گفتم ولی شرط اختلافی بحثش خواهد اومد قیل لا يشترط لا يشترط بعضی گفت شرط نیست فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا أربعة بعضی گفتن إن استثناء درسته أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين یعنی بر هر دو قول اگر بگه بر من ده تا هست الا ده تا دیگه این هر ده تا برش هست دیگه باید هر ده درهم بده یا ده تا بزه در راه خدایی ده ده تا بوزه میدم مگر ده تاش باید هر ده ده تا بده اون استثناش دیگه اعتبار نداره ولی اگر نه تا گفت اینجا دیگه اختلاف توش فلو قال له علی عشرة إلا عشرة لزمته العشرة كلها كلها وهذا شرط فيما اذا كان الاستثناء من عدد إن قد استثناء ذلك أما إذا كان إن كان من آه، من صفة فيصح يعني أجر از موصوف وشي شيء بس بكونه استثناء بس بكونه اون شيء جایزه وإن خرج الكل او الاكثر مثاله قوله تعالى لابليس ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين بندگان من هیچ سلطانی روشون نداری مگر غاوين و اتباع ابلیس من بني آدم أكثر من الناس يعني خدا اینجا استثناء کرد وصف يعني بیشترین بشریت تابع نیستن یا تابع نیستن تابع نیستن بس اینا جمع بیشتر استثناء شد از جامع جمع کل چقدر نجات مییابند از هزار نفر یک نفر از هزار نفر یک نفر ولو قلت اعط من في هذا البيت او في من من في البيت الا الاغنياء در این مسجد مثلا یا بگیم بده به اون کسانی که در این منزل هستن مگر اون کسی که غنی هست فتبین ان جميع من في البيت اغنیا بعد ثابت بشه که همه شما غنی هستید صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا اینجا استثناء صحیح چون استثناء بر چیه بر وصف نه بر عدد ثانيا من المخصص المتصل الشرط وهو لغة العلامة والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها اینجا دیگه بحث ادوات شرط تعلیق یک چیز از باب وجود یا عدمش با ان یا یکی از خواهرانش همونطور که احدى اخواتها اه، امثال ان هست شرطی و مخصص سواء تقدم او ام تاخر چی میخواد مؤخر باشه شرط مقدم مثال المتقدم قوله تعالى فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيل انجا تقديم الناس او ان ان شرطي این من اشتباه بودن سبت الاساقر فإن تابوا ومثال المتأخر والذين يبتغون الكتاب ممن ملكت ايمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا إن علمتم انجا إن علمتم استثناء آخر مدن ثالثا الصفة وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض افراد العام من نعت او بدن او حال اون چیزی که دلالت بده بر بعضی از افراد عام مثل وصف یا بدل یا حال مثال النعت فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات اون چیزی که مالک شدید از اون دختران مؤمن اینجا مؤمنات وصفی از ملک یمینه یعنی خاص شده به چی کنیزان مؤمن فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات اینجا نعت وصف اون کنیزات مؤمنی که ما مالک شدیم و البدل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا من استطاع اليه سبيلا منظور هر انساني بدل الانسان من استطاع اي انسان استطاع او قدر اليه سبيلا ولله على الناس حج البيت ومثال الحال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا أي حال كونه متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا أي يعني در حالك عمديا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إن جاء خاص شد بجي حال عمد المخصص المنفصل المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه و وهو ثلاث الان متصل تموم رفتی به منفصل سه منفصل داریم حس و عقل و شرع یا حسمون یا عقلمون یا شرعمون دلالت میده مثال التخصیص بالحس اون حسی که من دلالت میده بر اینکه این آیه عام مثلا آیه یا نص یا حدیث عام نیست قولوا تعالى عن عاد، تدمر كل شيء بامر ربها خداوند بادی فرستاد که همه چیز کل نابود بکنه حس انسان چی میگه زمین نابود شد خورشید نابود شد درست استثناء شد فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم ولی که حس انسان میگه خورشید هنوز هست ستارگان هنوز هستن پس این کل شامل همه چیز مخلوق نیستن بس که چی برمیگرده به اون ذهن معهود ذهنی معهود ذهنی چیه قوم سمود قوم عاد که خداوند نابودشون کرد خداوند نابودشون کرد اون کل به اون مجموعه برمیگرده فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقه من خالق همه چیزه خذ هم خالق أجهز هست منظور خالق شيء مخلوقات تخصيص بعقل عقل لازم نيس که نسی بیاد دیگه من خالق خودم نیستم لازم نيس هر عقلی میگه من مخلوق نيس کسی از به خدا مخلوقه این مسلمان نیست کافره و من العلماء من یرا أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص إذا المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم بعض العلماء گفتن که این خاص شده از عام نیست اصلا خودش عام مخصص یعنی خودش مخصوص هست به ذات خودش عموم نداره اصلا چون قصد طرف چیز دیگه هست ولا المخاطب من أول الأمر وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص يعني إن عام حقيقة إن شيء إنه يعني خود الشخص بس كي میگه تدمر كل شيء إن از همون اول ابتدا منظورش آسمان و نبوده وأما التخصيص بالشرط فإن الكتاب والسنة يخصص كل كل منهما مثلهما وبالإجماع والقياس يعني اجماع قياس میتونه استثناء استثناء بکنه یک صورت مسائلی از اون نسل عام مثال تخصيص الكتاب والسنة قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والمطلقات این مطلقات شامل مدخول و غیر مدخول هم میشه درسته؟ یعنی اون کسی که با شوهرش یک جا شده و اون کسی که فقط عقد بسته شده درسته؟ خب آیا اگر کسی با دختری عقد ازدواج کرد بعد هنوز با هم یک جا نشدن همونجا طلاقش داد باید سه سب بکنه نه پس اینجا والمطلقات یتربصن بمثلت قروع عام مراد چیه خاص مدخولی بها مجرد عقد مادر اون دختر تا ابد مادرش یعنی حکم مادرش یعنی محرمش خص بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن إن نقطن نواكن إن مخصصة شيء منفصل من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة كذا دقى عدي دقى أنزان نيس ومثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين خداوند خداوند توصیه میکنه قرآن که در قرآن که به مرد دو بار بیشتر از زن بدیم و نحوها خص به قوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر مسلم این این آیه لذکر مثل حضر لذکر هر ذکری چی ازش استثنا میشن کافر چی میخواد پدر باشه چی میخواد پسر باشه و مثال و تخصیص اینجا با چی تخصیص شد با سنت ومثال مثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد أربعين هكذا مثل كثير من الأصوليين وفيه نظر يعني اگر يكاتي إيه، تهمتي ذات زد به يا زنی به فاحشه یا به ضرر شلاق داره مگر اینکه برده باشه 40 ضربه در فقه چهار مذهب بر اینه ضربه هرچند که شیخ میگه در بين أصولها هيك اشكال درش هست لثبوت الخلاف في ذلك ولم اجد له مثالا سليما میگه مثال سالمی ندیدم که بدون اعتراض باشه ولی خب این مثال زده شده يعني این مثال زده میشه بر این قضیه بازم دوباره بحثش خواهد مثال تخصیص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد كل واحد منهما ما تجلد زاني وزانية هر کدومشون سر ضرب شلاق بزنید قصة بقياس العبد الزاني على الامه انجا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب این آیه در حق کیه کنیز برده برده مرد قیاس گرفته میشه بر تعدید دختر درسته اگر زنا کرد از زانی و زانیه چون اینجا زانی و زانی محسن حر حکمشون یکیه درسته هم برده و کنیز به بقياس العبد الزانی علی الامه فی تنصیف العذاب والاقتصار على خمسين جد على المشهور پنجاه ضربه شاء الله نمي قرر قياس بر فالمدير قدام فعليه إن ما على المحسنات ومثال التخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم يعني سنة وقرآن تخصيص السنة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دستور داده شدم جنگ بکنم به مبارزه بکنم به نبرد برم جنگ بکنم با مردم مسلمانش کافرش کتابیش یهودیش نصرانیش همه درسته خص بقوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون اینجا کی استثناء شد اهل کتاب اگر جزیه بدن اگر جزیه ندن حکمش حکم کیه حکم مشرکین امرت و قاتلن بس از اون قاتل الناسی که در حدیث اومده کسانی که جدیه برشون هست از اهل کتاب استثناء شدن خاص شدن و مثال تخصیص سنتی به سنه قوله صلی الله علیه وسلم فيما سقط السماء العشر در مقابل اون کشتی که ما داریم یک دهم کشت دین خص به قوله صلی الله علیه وسلم ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه این مثال عامه هر چیزی که کشت کردیم دیمی یک دهم حالا اگر به نصاب نرسید به 650 کیلو نرسید به پنج وسق نرسید حکمش چیه اون دیگه زکات رو چرا چون رسول الله خاص کرده اگر به نصاب رسید به نصابش چقدر پنج وسق همون الله اختلاف بین 652 کیلو و 645 کیلو میگه ولم اجد مثالا لتخصیص سنت بالاجماع تخصیص سنت با اجماع من ندیدم و مثال تخصیص سنت بالقیاس سنت و قیاس قوله صلی الله علیه وسلم البکر بالبکر جلد مئه و تغریب عام بکر با بکر الله میخواد برده باشه یا آزاد باشه و تقریب عام قصه به قیاس العبد على الاما في تنصیف العذاب والاقتصار على 50 جلده على المشهور این هم بازم مثل مسئله قبل نزدیک شد که برده با کنیز قیاس گرفته میشه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلی الله علی محمد و علی محمد